Eta goizuntan Atlantikoa zeiarkatuko dugu, egazkin hartu gabe, baina uin bidez, Mikel Reparaz kasetariarekin, bai gira, egunon? Egunon, bai. Eta egun, e, aipatu nahi ginoen, e, eh, batean, eh, Obama, estatu batuak presidenteak egin duen e, bisita kubarat, bat zuen aspaldi, etzela Amerikata, edo, estatu batuak presidenterik irla hartan izan, bisita hori urratz eh, garrantzitsua da alden arteko historian? Bai, inolako zalantzarik gabe. Estatu batuetako presidente batek ez zuen eh, Kubako lurraldea zapaldu duela eh, ialarogeita amar urtetik, ez? ez soilik iraultza gertatu eta ondoren, baizik eta aurretik ere urte askotan ez baitzen Estatu batuetako presidenterik izan. gainera, Barako Bamaren bizita horrek oraindik badu simbolismo haundiagoa oraindik ere e, bakubak eta estatu batuek iurogei urtez inolako harremanik izan ez ondoren, ba, orain e, nolabit ere ba, berriz ere ekin diotelako e, harreman e, diplomatikoi eta horrekin beste hainbat e, gauza datorrelako. Ez, ez bakarrik harreman diplomatikoak, politikoak, baita batez ere esanen dukenik ekonomikoak, ez da? Mm-hmm. Kubataren eh, aldetik eta mm, behar da, Kubako prentsaren aldetik edo, nola hartua izan da bisita hori? Eh, batetik esanen duke jendartean eta e, Kubako gizartean ilusioz hartu dela, ez? Hori e, bistan izan da, abanako karriketan jendeak Obamaren argazkiak, estatu batuetako banderak eta bar, orain arte eh, ikusi ez genituen irudiak ikusi ditugu, ez? Eh, estatu batuekiko nolabait ere beste jarrera bat e, gizartean. Eta hori horretan nik uste ez dela inolako zalantzarik izan kuartarrek e, nolabait ere ba, ilusio zikusten dutelako garai berri hau eta bestetik agintariek eta eta Raul Castrok ere e, nolabait ere baikortasun handiz hartu du e, bisita hori. Eta e, Raul Castrok esan du Barakoa makausardia erakutsi duela Estatu Batuetako politika aldatzerakoan, baina horrek ez du esan nahi e, Kubako e, eh, gobernua baitere, eh, ba, bueno, bere mezu guztiak baikorrak izan direnik, ez? Fidel Castro kritikatu egin du Barako Amaren e, bizita hori, besteak beste, hor oraindik ere oztopo handiak daudelako tartean, e, embargoa oraindik embargo komertziala blokeoa indarrean dago, eta bestetik Guantanamoko basearen e, auzia dago, eta horregatik oraindik eh, ez espira arazo guztiak eh, konpondu eh, negoziazioak oraindik e, martxan daude eta eta negoziazio gogorrak espero dira baina gizartean eta nik esanen duke Kubako karriketan e, gauzak e, Ba, bueno, baikortasunez ikusten dituztela, hori, bai e, ikusi beharko da, ez? E, Obamaren bizitak ez ditu Kubako arazo guztiak konponduko, baina e, egia esan, e, bai bada bada giro hori, ez? Orain mm. orain abanan. Bai, embargoa aipatzu duzu, embargo komertziala bierri artean, hori logika segituz berritaike orain erori, ez? Bai, hori da Obamak eh, nahi zuena. Eh, ala ere, eh, kongresuan, Washingtongo kongresuan, errepublikanoek gehiengoa dute, eta ez dago gehiengorik lege hori, estatu batuetan, embargoa lege bat baita, eh, lege hori bertan bera usteko, ez da gehiengorik, beraz, Obamak berak ezin du, eh, hori eh, bertan bera utzi. Eh, ala ere, estatu eh, estatu batuetako presidenteak eginduena da, nola baitere, blokeo hori, embargo komertzial hori edukiz, Ustu, ezta, egin duena da, eh, hainbat eh, neurri hartu ditu eh, ba, blokeo horrek eh, norbaiteko salbu izan ditzan, eta horren eh, adibide izan da, Obamarekin batera, kubar hainbat enpresari joan dela, estatu batuetako enpresario asko joan dira, bertan eh, Raúl Castroren gobernuarekin akordioak sinatera, besteak beste Marriot izaneko eh, e, hotel kate eh, multinazional horrek, ba, hainbat hotel eraikitzeko akordioak sinatu ditu, edo esaterako internet e, bertan jartzeko, kuban jartzeko e, estatu batuetako enpresak ere sartu dira, itzianti edo beraizon bezalako enpresak. Beraz, e, Obamaren helburua da e, embargo hori, blokeo hori indarri gabe ustea, baina e, legea oraingoz eta gaur gaurkoz errepublikanoek ez dutelako nahi ba, ezin du bertan bera utzi ez. Mm Enpresa horiek e, kuban sartzeak, Egan nahi du Kuba kapitalismoaren eh, sisteman e, sartzen ari dela? Bueno, Kubak azken urteotan eta Raúl Castro egindako eh, erreformak direla eta nolabait ere sistema sozialista aldar, aldatu du, ez? E, zentzu batean, e, orain arteko amarkada guztietan, bertan sozialismo ekonomikoa e, izan da, baina e, Raúl Castro hainbat eh, aldaketa egin ditu, ekonomia nolabait ere liberalizatuz e, hainbat sektoretan e, ba, autonomoak eta langile independienteak e, onartuz, ez? eta hainbat enpresa. Eta horrein, e, honek esan nahi duena da, estatu zu e, enpresek zirrikutu horiek e, e, aprobetsatuko dituzela, e, probestuko dituztela nolabait e, kuban negozioak egiteko, e, horrek zer karriko duen, ba, agian goizegi da e, ba, hori esatea ez, e, e, ba, Raul Castroren gobernuak argi du e, ba, bueno, ez dituela erreforma ekonomikoa undiagoak eginen, baina zalantzari gabe estatu batuetan e, hainbat eta hainbat enpresa daude kubako amaika milioi biztan lehi, da, ba, nolaitere, e, ez dakik, esan duke, merkatu hori aprobetsateko eta, eta zuku ateratzeko beraz, eh, erraldo ja, kapitalista eh, horren alboan, kubak, e, ba, bueno, e, eutxiko ote dion, hori da ikusi beharko dena, ez, kubako sistemak eutxiko dion e, uolde horri, tsunami horri. Mm mhm. Raul Castroekin bai bildu dela Obama, Fidelekin ez, Hain du, bi kastroen artean eh, leho desberdinak dira, bakotsak berea defendietzen du? Nik uste, argi gelditu dela. Ez orain soilik joan den e, iaz, joan den urtean eh, estatu batuetako enbaixada irekizutenean abanan, orduan ere Fidel Castrok oso eskutitz eh, kritikoa argitaratu zuen granma egunkarian, e, oraingoan ere antzeko zerbait gertatu da, Norbait ere Fidelek bere irautzaren e, ez dakit nola esan ba, oinarriak e, defenditzen dituelako, eta, eh, ba, bueno, eh, ikusten da, berak, e, ba, Pidil Castro ja, e, da, gizuen ez, ba, bueno, gobernutik eta politikatik aldendua dago nola bait, baina oraindik badu itzala, eta nola ere, ba, ez dakit, e, irautaren esentzia hori berak e, ordezkatzen du, eta nola ere, horregatik agertu da, ba, estatu batuetako imperialismoaren aurrean, eta bar, oraindik ere, ba, oso kritiko, bere anaiak Raul Castrok e, hartu dituen hainbat e, eh, erabakiren aurrean. Kuba eh, eta estatu batuak urteetan elgarren ugun ganik urrun egon direla, hain urrun, hain urrun behar bada ez ere, base militar bat aipatzen dugu, Guantanamoko base militarra, hori Kubako Irlandena, estatu batuen esku, zuka arat joaiteko parada izan duzu, Berbada, eh, lehen eh, impresio gisa, zerk zaitu gehien eh, argitu edo gehien markatu? Bueno, historia luzea da, e, Guantanamoko badiarena, ez kontutan hartu behar da, estatu batuek Guantanamo okupatu zutela mila zortzireun da laro gita emezortzian, e, Espainiaren aurkako independentzia gerran, estatu batuek e, Kuba tarrei babes eman zieten, babes militarra, eta e, gerra horretan estatu batuek nolaitere okupatu egin zuten e, badia estrategiko hori e, Kubako e, egoekialdean e, Santiago iritik gertu eta orduz gero estatu batuen esku izan da. Hogeita margarren hamarkadan Roosevelt presidenteak kontratu berri bat sinatu zuen kubarekin, e, onartuz kubako lurraldea dela Guantanamo, baina aloka hiru bat horreintzen du, urtero urtero lau mila bat dolar e, ordaintzen dizkio estatu batuetako gobernuak abanako gobernuari. Iraultza gertatu zenetik, e, Fidel Castrok eta Gero Raul Castrok e, txeke hori e, ez dute onartzen e, atzera botatzen dute, baina e, nola baitere, beraiek biotena da e, kontratu e, e, oinarriko kontratu horretan e, ere estatu batuek onartzen dutela Guantanamo Kuba dela. Eta hala da, e, esan dute legealtik ere estatu batuek e, guk ara joan ginenean esaterako ba, aduanak pasadera izan genituen, hegaldi e, militar batean joan ginen, baina estatu batuetako ikuspegitik hori e, Kubako lurraldea da. Baina e, ere gertatu zaiona e, Kubari da ba, etxean e, norbait alokai e, zure etxe alokatzen duzunean eta hor eh, pertsona bat daukazunean alokairua ordainduz baina ez duenean eh, bertatik eh, alde egin nahi ba horre okupatuz o, base hori okupatu egin duela estatu batuetako armadak beraz lemiziko impresioa iritsi eta bueno da ba, ez dakit, eh, irudia askotan, e, bueno, konparatu izan da, ez, bigarren mundu gerrako e, konzentrazio zela batekin, ez? Izan ere, e, ba, bueno, hor bertan badakizue espetxe hundi badagoela, eta espetxe hori da, basiko, e, ba, bueno, militar guztiei, ia, bi mila militarrei lan ematen diena, beraz, hori da irudi, e, bueno, irudia, ez? E, guantanamo, espetxe hundi bat minaz, e, inguratuta dago, e, alambre ez izinguratuta gari eh, behitzasua eta mendian artean. Ez. Mhm. Barack Obamak itzeman zuen eh, bere eh, agintaldia bukatu haitzin etxiko zuela presondegi hori, zertan dira gaur egun egitasmo horrekin? Bueno, e, hori ere Barack Obamaren e, promesa, betegabeko promesa bat da. Eta, e, embargoarekin bezala, lehen esaten genuen kubaren orkako blokeoa ezin duela bertan behera utzi eta nolabait ere edukiz ustu nahi duela. Ba, bueno, Guantanamo nere antzeko estrategia erabili du Obamak. E, ezin du, edo berak dio ezin duela e, itxi kongresuan ez daukalako gehiengorik, beraz egin duena da e, espetxea gutxinaka gutxinaka ustu e, presoak bertatik atera, ez? Kontotan hartu behar da, bertan dauden larogeita amaika presoak orain, orain bertan ez dago, beraien aurkako kargurik ez dagoela, ez daukate epaikarik, e, oso berezia daukate, eh, estatu batuetako gobernuak eh, dio eh, gerra presoak direla, baino ez dago inolako akusaziorik haien aurka, ez? Eh, beraz, eh, Obamak eh, hartu duen erabakia da, eh, preso gehienak eh, irugarren herrialdetan askatzea, ez? Eta ala egin duarain arte, pixkanaka, hainbat herrialderekin akordioak sinatuz, eta badirudi hori dela bere estrategia, baina horba daude berrogei bat preso, eh, estatu batutako armadak ezin dituenak eh, aski utzi, e, diotelako estatu batuen aurkako mehatxua e, direla, tartean irailaren amaikako atentatuen e, ustezko e, egileak, ez, daude bertan. Beraz, e, horrez dauka oso e, soluzio bide erraza, ez, Obamak, eta nik uste ezin izanen duela, ez, guantanamo, itxi, etxe zuri utzi zitzen, mm-hmm. Eta preso horiek guantanamotik eh, atera eta, eh, Ala geldituko dira gerlako presoak edo behar da justizialetik eh, gauzak beharko dira regularizatu pertsona horiekin? Bai, baina, baina zaila da, ze, eh, beraiek ez daukate eh, gerra preso e, estatusik e, ez direlako armada bateko kideak, ez? E, Estatu batutako gobernuaz dio, militante jihadistak direla, e, batalla zelaian e, e, atxilotu zituztela, e, baina e, haien aurkako akusaziorik ez dago, ez dagoelako atzetik armada bat, ez beraz, e, oso estatus berezia da, beraiek diote e, e, borrokalari etxaiak direla, ere etiketa hori e, jarri diete, ez, eta eta horren arabera estatu batuetan eta nazioarteko legidian ez dago e, figura legalik, ez beraz, e, ba, nazioarteko erakunde, gizasku erakunde askok salatu dute legez kanpo daudela, e, hor horretan, ez, e, beraz, horrez dago nolabait ere edo arautzerik hor gertatzen ari dena. E, giza eskubideen aldeko erakundeek diote e, soluzio bakarra ba, e, epaiketan militarrak edo zibilak egin haien aurka eta frogak e, aurkitzen badituzte, e, ba, kasu horrekan kondenatu eta bestela aske utzi. Ez? beraz, baina horrengoz ez dago horretarako gehiengorik, ez da borondaterik ere nik esanen duke Obamaren e, gobernuaren aldetik. Mm eta um, direnen uh, bizi baldintzetaz edo argitasunik eh, kanalizan duzu edo gauza batzu ikusi dituzuan bizi dutenaz? Bai, e, bueno, e, kontutan hartu behar da, base militar bat dela, guk militarrekin lan egin dugula etengabe, e, nik Nebraskako teniente bat izan duen nire alboan etengabe, nire lana e, datuz, eta ez zidan, egia esan, lan egiteko, edo kafetaritza lan egiteko oso oso zaila da, ez, guantan amon, e, ba, jendearekin hitz egitea, e, presuekin ezin izan genuen hitz egin, ikusi genituen, beraiekin egon ginen, baina elkarrizketarik ezin izan genuen egin. E, eta badira oraindik e, gune beltz edo hitzal e, e, haunitz, ez, e, Guantanamoko espetxean, esaterako bada e, espetxea e, zelai ezberdinetan, eremu ezberdinetan dago banatua, e, aietako eremu bat zazpigarren eremua deitzen dutena, e, sekretua da, bertara ezin da joan, bertako guardia gehienek E, ez dute bertan izateko aukerarik izan, eta inork ezin izan digu informaziorik eman e, zazpigarren eremu horren inguruan. Hor daude, irailaren amaikako atentatuekin ustez zerikusia duten bost e, presoak, ez? Hori batetik, beste batetik, e, goze grebalariak, zipatuko nituzke, goze greban e, e, amarkada batetik gora egon diren presoak badira, bertan, eta indarrez elikatzen dituzte, baina horren inguruan pentagonoak, ba, ez du informaziorik eman nahi, beraz, e, naiz eta torturaren garaioiek, bus, busen eh, eh, garaioiek atzean gelditu ziren, e, nazioarteko erakundek dioten ez behintzat, ba oraindik ere badira e, puntu irun asko eta ez dago batere gardentasunik, ez, e, amoren inguruan. Mm Mikel, e, reparaz, e, zurekin e, bukatzeko, berbada bihitz e, gaiten alditugu e, etaz, beraz, e, hauteskundetarako eh, hautagaiak uh, hautatzen ari dira alderdi bakotxean, bai eh, republikarrak, bai demokratak, itxura guzien eh, arabera Donald Trump eta Hillary Clintonen arteko uh, lehia bat izanen da presidenzialetan? Bueno, hori ala dirudi ez, horrendik ere e, gilditzen dira primarioak, estatuz estatu egiten dira hauteskundeak e, presidente gaiak hautatzeko, eta oraingoz ba buruan dira alderdi republikanoan Donald Trump, demokratan Hillary Clinton, baina oraindik ere gelditzen dira estatu handiak bozkatzeko, bez? konbentzioi begira, ustailean eginen diren konbentzioi begira, ordezkari kopuru handiak eskaintzen dituzenak, esaterako New York edo California, beraz hori gertatu arte ez dugu ziur, ez, ez, ez, ez dezakegu ziur esan, e, nori den den autagai, baina itxura guztien arabera, eta inkesten arabera, bai Clinton eta bai Trumpek eh, gehiengoa dute. Hala ere, ikusi beharko da, nik gauzak alda gaitezke, alderdi eh, demokrata barruan eh, Bernie Sanders e, ezkertiarrak, sozialistak, bere, bere burua sozialista bezala aurkezten duenak, e, ba, indarra hundia hartu baitu, baina ikusi beharko da, e, azkenean lortzen duten ala ez, e, errepublikanoen artean berriz, ba, Donald Trumpek du e, abantaila haundiena, eta atzetik Ted Cruz, bi partiko eh, ultra eskuindarra dago, ez? Beraz ikusi beharko da zeinek irabatzen duen itxura guztien arabera eta inkesten arabera tanpek lortuko luke nominazioa. Hala ikusiko, beraz eh, ondoko hauteskundetan Zer, eh, emanen duten emaitzak, Mikel Erreparaz mile milesker gurekin izanik eta bestaldi bat arte? Berdin, ongi bilik, agur.